आई हम वीर सफ़रे ताईं बेरा दे आस ते ताईं हम वीर सफ़रे ताईं बेरा दे आस ते शाम पई में ख़ुदा देस ते माई हम वीर सफ़रे